Boas tardes. Eh, posiblemente non sexan tan boas, pero no que se trata, eh, eu que xa comentado ben aquí o frío e, a, e o vento, dice que ese vento que un vento mareiro, e eh, ben o frío, e eh, ben a auga e todo o demais. Pois claro, digo, se digo vos días, que pasa? pois que é, entón aquí hai que cuidarse é a expresión de un desexo nada máis Entón, bons días, bons días. Muy ben, eu desexo bons días, pero no, aí fora calquera se pon por aí. Así que, por lo tanto, bons días. e, bueno, cómpreme hoxe a presentación do noso conferenciante, Edgardo Bergerano, que nos vai falar de unha data fundamental na que se basa hoxe para este acto e para outras actividades, claro, tamén a SE imos facer logo tamén se basa no mismo que é que a modificación non senón tampouco o aplauso pero sí o mantemento do da agrupación do Lano Facho que hoxe, bueno, non hoxe en concreto pero que fai 50 anos e 50 anos, como algúns saben xa dá, xa dá que facer eh? xa dá que facer e sobre todo eh, a agrupación cultural o Facho eu son o, o presidente actual dela e eh, hoxe celebramos estes 50 anos eh, ollo estaban posiblemente xa feita a asociación pero os anos empezan a se cumprir desde que nos aceptaron no registro de asociacións a os estatutos e a, a fundación do Pacho non? pero xa levábamos un, un ano por aí máis ou menos xuntándonos e falando e todo isto tal e cual hasta que se chegou naquel, naquel entón se chegou a poder inscribir no registro de asociacións a educación cultural Facho que non era precisamente moi ben, moi ben vista no? sobre todo porque cal eran os seus, as súas actividades en que iban a ser eh, e sabendo o que había aquel entón pois <laughs> non, non iban a reforzar eso que sabíamos que había aquel entón pero bueno, non podemos tamén esquecer que ademais do facho por aquel entón non vou a decir os mesmos días porque non eran os mesmos días crearonse outras asociacións en Galicia toda por xuntanzas que houve, ademais podo dicir que houve xuntanzas en Santiago, sobre todo en Santiago para facer unha, a primeira que se fixe un pouco foi a agrupación cultural ao lado a asociación cultural ao lado de Santiago pero todas un pouco pois había que crear eh, facer como se pode facer que se de algún xeito se haxa unha asociación se haxa unha xente os galegos que se xunten para para isto que é para o mantenimento por riba de todo o mantenimento do idioma galego e do povo galego, do popular galego. Esta era a base, non? E, como nos juntábamos nós aquí tamén, coas outras asociacións para facer un traballo en común, pois, dese xeito, era como se mantiña, dese xeito era como se mantiña ese traballo común para o andar colectivo de todas esas asociacións, de todas esas asociacións de galegos que lutaban pola súa lingua <coughs> eh, eh, pola súa lingua, ollo, é polo povo. Non era simplemente a lingua como se fose unha, digamos, a, a defensa de unha, de unha academia. Non, non, non. Tratábase do pobo galego e da súa idioma, e do seu idioma, e bueno, non había máis que pensar que iso non? Se non falamos de castelao e tudo demais, que eran os, os nomes que, que, que tiñamos da connosco, non? Nos para eles. Eh, dito eso, hoxe vai nos dar aquí unha conferencia tamén un um um pouco nesa idea básica de que estamos a falar Ricardo Guriarán Rodríguez aquí a Mireira que naceu no barco de Valdeorras é licenciado de Educación Física pola Universidade Politécnica de Madrid e desenvolve a súa labor docente no Instituto Xelmírez de Santiago. Doutorouse en Historia Contemporánea pola Universidade de Santiago coa tese a investigación científica en Galicia institucións redes formativas e carreiras académicas a altura da guerra civil dirixida esta tese dirixida polo profesor Lourenzo Fernández Prieto El, ao mesmo tempo, forma parte de varios equipos de investigación da Universidade de Santiago de Compostela e da Fundación de, de Marzo, que este, este, este nome tamén sona, que eh, sona ben para todos, porque é o 10 de marzo, máis que o nome de Fundación 10 de marzo, o 10 de marzo, e todo o que ele supón, e sobre todo eh, podemos decir de moitos sitios, onde o 10 de marzo di moitas cousas, era o posiblemente, porque eu tamén vi un pouco como era este 10 de marzo, pois en Ferrol tamén foi un 10 de marzo, alá no ano 1972, eh, de UPA. Pero bueno, Gurriarán participou en varias obras colectivas, foi comisario de diferentes exposicións sobre o ano 68 na Universidade de Santiago de Compostela e falando do asociacionismo cultural en Galicia do 1961 ao 1965 foi premio Tertuliano Norbella con Gonzalo Gurriarán e o premio da crítica 2007 coa publicación Ciencia e Conciencia na Universidade de Santiago. Entre as súas publicacións destacan esencialmente a Ovella Vidal. É Ovella Vidal, pero non é unha ovella rara porque é unha ovella con B. Ni é unha abella que sería con B, ni é unha ovella de outro tipo que sería con V e a máis con unha Y, non? Pero non, este é a Ovella Vidal e además ao mesmo tempo pois é investigador empresario e galeguista, claro Ovella Vidal. Parecen os apelidos de alguén que se apelidaba Ovella Vidal. Inmunda Escoria, no 1986 en Compostela, 16 testemunhos, o exilio republicano, un balance histórico deste exilio republicano 70 anos despois. Matías López e López, todo isto acompañado de numerosos artigos de prensa. É tamén importante, obrigado, traelo aquí, no recordo, as montas persoas que colaboraron co facho na tarefa de expandir a nosa cultura e que o fixeron de un xeito totalmente desinteresado, sendo denantes do seu tempo, do seu saber e da súa disposición para defender a lingua e a cultura galega. Como tamén é de lei o nomear aquí as persoas que estiveron á fronte do facho como presidentes ao longo destes 50 anos, porque claro, de algún xeito, o facho facho Pero quen, quen, quen, pues, os presidentes, teóricamente, xa identificaban un pouco o tempo e máis a súa personalidade e o que era, non? Entón, presidentes destes anos, o primeiro que tivemos foi José Miguel Arrindei, Manel, que ainda está o irmán, ainda está publicando cousas como ainda acaba de publicar, non? Eh, José Miguel Arrindei, despois foi tamén xa máis tarde foi Manuel Camaño o, o, bueno eh, non é exactamente un perito pero <laughs> eh, é un un bo un, un bo seguidor de, de todo o que había de, de todo o que había que tratar e depois tamén claro Xosé María Monterroso que foi presidente Monterroso de Lesa Xosé María foi tamén presidente de aquí do Facho Xulio López Valcárcel foi tamén foi tamén presidente Xaquín Villar, Masás, Antón Mauro, bueno, en fin, eu diría para todos eles o noso agradecimento empezando polo que temos aquí hoxe, o que está a miña dereita, por Eduardo Gordiará E, ainda que non é o presidente do Facho, pola miña parte, pois, como se o fora, ou máis aínda. E agora vos, o que tens que facer é escoitar o que ele vai falar. Gracias. Moitas gracias. eh, eu quero empezar por facendo unha pequena etiología de que porque estou hoxe aquí porque eh, porque me porque me porque comparto esta mesa con vos co, hoxe eh, porque se fixe un traballo de, sobre o asociacionismo cultural entón vou facer unha, unha pasada así de, de agradecementos e de, de, de unha intervención explicativa do, de como subiu isto eu vou falar un pouco da cultura na, na dictadura e do nacemento do asociacionismo cultural e as diferentes tal e logo mm, para rematar vou me centrar na Coruña e nos rasgos diferenciais do facho como agrupación cultural entón <clears throat> quero dicir que Eh, efectivamente, como, como decía Xoselero Díaz Pardo, eh, fixen unha exposición no 68 e tratei de poner en valor, o mismo que se puxeron outras moitas cousas, o papel do galo no activismo estudiantil como asociación e como intervención social nunha cidade estudantil como é Compostela. Eh, naquel momento, eh, os amigos Antón e, e Menani eh, puxeronme en contacto con dúas activas estudantes da Facultade de Ciencias, Elena e Manoli, e dai veu eh, unha, un contacto eh, prácticamente permanente en todo o que se fixo a posteriori en canto a produción digamos de investigación referida o asociacionismo cultural eh, con, con muitísimo ánimo e animándome moito a min para tirar para diante en tempos dificultosos para eh, obter recursos para obras deste tipo fomos capaces de conmemorar o 50 aniversario do galo eh, e min particularmente um, chega mo corazón ter, estar hoxe aquí convidado por eles, por elas e polos amigos do, do Facho para conmemorar o 50 aniversario da segunda eh, asociación que xurde decembro do 62 desde a do chamado de Salgueiro de, e de Arguindei e despois xa reunións na cafetería e despois a legalización Cano Valido 64 e todas esas cousas pois ben, eu a todos eles quero darlle as gracias tamén é un pouco contrasentido que eu hoxe fale aquí canto, cando os que máis sabedes de, do facho sodes vós aquí temos o, o segundo o segundo eh, profesor de lingua galega do curso 66-67 por exemplo eh, eh, sucedendo a a Marino Gómez, a Clorín, creo que foi o primeiro, foi, sí. e o tesoreiro, tesoreiro perpetuo, eh, eh corra que xa na primeira directiva do ano 66, cando entrou Manolo Camaño, xa estaba de tesoreiro, non? Bueno, pois, da gusto ver aquí tamén a primeiras, primeiras espadas dos do arranque do, do, do facho ese, como Manolo Grezo nunha cidade de teatro como é a Coruña eh? e despois de iso tratamos de darlle unha universalización no sentido de Ribadello a Tui, a Tui e puxamos en valor a, o nacemento do resto das asociacións culturais en, en Galicia probablemente eh, a exposición acabamos de desmontala en Pontevedra eh, é un éxito que nove nove vilas e cidades de Galicia disfrutaran da, da exposición é un éxito segundo os que controlan de indicadores dese tipo como é o Consello da Cultura Galega que foi o seu vamos, o que pagou a, a, a exposición e que agora vai ir a, a Madrid eh? é un éxito un éxito importante e tamén eh, para mi non foi tanto éxito tratar de, de agrupar os fondos, inda que foron prácticamente todos eh, escaneados están depositados no Consello da Cultura o seu escaneo a disposición de, de investigadores unha pena de non centrar ali todo, todo o material que disperso anda por aí eu fun o, reu, vamos, o que reuniu o que reuniu todos os cromos de 65 persoas diferentes de 22 asociacións culturais por aí pola Galicia adiante durante un ano estuve recollendo e é unha pena que esta dispersión que non se centralizara nunha, nunha sola, nunha sola eh, institución, señal que fose. Nos invitamos a deixalas no Consello da Cultura porque neste momento hai cinco fondos importantes, pero bueno, o, o facho foi a Academia Galega, o Fondo de Manolo Camaño, que é un fondo importante, vai ir ao Museo do Povo Galego, Pero claro, eh, recordo no primeiro traballo de investigación que fixen, que era a biografía dun parente, eh, para atopar a colección do Heraldo de Galicia, tuve que ir a Pollo, tive que ir a Diputación de Ourense, tive que vir aquí ao arquivo do, do Reino de Galicia, e tive que ir ao Museo do Povo Galego e ao Padre Sarmiento para atopar a, a colección nese sentido a dispersión sigue, <laughs> sigue reinando na, na, nas actitudes pero bueno, quero dicir esforzos se fixeron, de momento está, está todo depositado, escaneado é un paso importante pero bueno, eh, esperemos que os investigadores eh, diseñan o tema atractivo e vayan onde vayan fagan vos traballos despois destas, desta liña tamén quero significar quero significar o, o este produto este produto é un libro magnífico magnífico polo, polo contido por quem escribe é dicir, aquí hai eh, un reparto proporcional a todos os efectos de actividades artísticas, culturais eh, representación de mm, asociacións culturais e eh, de cidades, a cultura nas cidades. É un, é un libro moi prezado ahora mesmo pola, pola xente de bibliófila eh, e tivo tamén un tivo moi boa acolida entre a xente aquí desde desde a súa chegada de mozo de, de Ramón Lourenzo a, a, a Coruña eh, Dixinta, non? Sí, Manolo. Manolo, perdón, Manolo. De Manolo Lourenzo Coruña. Eh, do, do Galo eh, escribe Antón Santa Marina, aquí tamén presente. De Arguindei, que foi un dos convocantes daquela famosa daquela famosa reunión por radio e por, e por xornal escribe tamén sobre, sobre o nacemento do, do Facho eh, Manolo Tamaño eh, presidente durante moitos anos do Facho tamén fai un, un artigo moi, moi interesante e, e bueno eu eh, estou tremendamente satisfeito porque o coordinei e o, o contido é realmente importante E, e é importante porque, entre outras cousas, moi pouco se ten escrito sobre o asociacionismo cultural, moi pouco. En algún elemento conmemorativo, de, de xornal ou de suplementos culturais ou algún articuliño solto. Eh, decía que a, que a segunda, despois destas pinceladas, de como xurde eh, o primeiro estudo, eh, digamos, medianamente ordenado do asociacionismo cultural e esa exposición e este libro eh, vou falar de, da cultura no franquismo como ben sabedes eh, no tempo da República en Galicia houve moitísimo asociacionismo de moitísimas disciplinas é dicir, tanto artístico-culturais como de outra índole isto todo no 36 obviamente foise foise a tomar, a tomar viento eh, logo de, do triunfo do, dos golpistas do 36 eh, introduciron unha medida eh, unha medida para a cultura moi restrictiva e a, fixaron unha utilización da propaganda e da cultura como propaganda para facer adeptos e xente con suficiente adhesión sobre todo eh, na mocedade Eu quixera simplemente dar tres notas da legislación sobre asociacións e censura antes da lei de asociacións que don Manuel Fraga que pivotaba desde os anos 50 en todo o referente a cultura o seu cuñado Robles Piquer encargáronse de institutos de cultura hispánica eh, encargáronse de normalizar entre aspas os Ateneos e introducirse nos Ateneos despois da da derrota do, do fascismo a partir do ano 45 trataron de reconducir unha determinada cultura obviamente única, centralizada mirando a Hispanoamérica prácticamente independentemente que houvese algúns oases por aí e, e algunhas illas e algúns espazos de liberdade non moitos pero para que teñades unha eh, unha idea do que podía ali a ver, eh, a, a legislación eh, tiña que estar suxeita a previa autorización e requisito de censura previa evidentemente non? e a presentiva, preceptiva indicación da posibilidad de establecer coloquio entre conferenciante e asistentes isto que logo eh, posteriormente eh, se levaba con muitísimo máis rigor e que se podía máis ou menos mudar ou darlle, darlle un toque a partir dos 64 a pero coa inclusión do delegado de información e turismo que era unha segunda, unha segunda censura previa eh, Obvios ministeriais do 39 e do 40 con, con relación a efectos de censura pues dice, su celebración deberá solicitarse con la debida antelación por conducto del gobierno civil de la provincia, expresando el objeto del acto, oradores que se, propusiesen intervenir en el mismo y temas que hubiesen que tratar. También requerirán la autorización ministerial los actos públicos de conmemoraciones, inauguraciones, dedicaciones, homenajes y otros actos análogos. Eh, máis, máis adiante, eh, máis adiante, eh, incluso eh, xa coa, coa lei, coa lei do, do 64, decía no artigo 7. Las asociaciones regidas por esta lei deberán comunicar ao goberno civil, al gobernador civil de la provincia con 72 horas de antelación la fecha y hora en que hayan de celebrarse las sesiones generales, es decir, las asambleas, como a sabedes, había policía de turno, que era quen eh, trasladaba o que allí se cocía o que allí se facía eh, e entre o nacemento do facho e o, e o ano 70 eh, é curioso Es curioso que a los gobernadores les hicieran esta consideración. Como consecuencia de la elevación del nivel cultural, se están prodigando felizmente la celebración de conferencias y otros actos culturales de carácter similar en casi todas las provincias. Sin embargo, ocurre también que tales actos están siendo en ocasiones aprovechados como escenarios de manifestaciones contrarios a los principios fundamentales del movimiento, los cuales se producen bien a lo largo de la conferencia o disertación propiamente dicha, o bien en momentos después en el transcurso del coloquio que suelen entablarse entre el conferenciante y los asistentes a estos actos. Eh, luego da una serie de prevenciones para el gobernador civil para que se reforce eh, a presencia policial e os que transmitían os contidos das conferencias. Neste marco se desenvolve a, se desenvolve a actividade cultural con carácter universal. E cando digo con carácter universal, hai pequenas excepcións, aquel, aquel grupo de teatro de asados que representan teatro en galego porque un cura comeza a facer, despois dunha misa polos caídos por Dios e por la patria, facer teatro eh, e facelo en galego eh? en, en Vigo tratar de crear unha asociación eh, penetrando na, na mediana burguesía de Vigo por parte do galeguismo con Román, Fernando del Riego Simán Álvarez Blázquez, etc que non callou ou eh, cousas curiosas como na, na Asociación Cultural de Cambados que De repente, lendo as actas da Asociación Cultural de Cambados, se dá conta dun oficio do gobernador civil a través de un oficio da alcaldía no que se ordena o cese dos directivos elegidos na xunta xeral do 27 do 12 último se refire ao ano 42 Evaristo Mosquera Martínez contador digo, eu chamoume decir, o nome soname e chamoume moito a atención isto porque entre, entre outras cousas eh, as xuntas directivas as designaba eh, as designaba a delegación local do movimento pasando pola alcaldía e despois pasaba polo gobernador civil e o tal o tal Evaristo Mosquera Martínez, nacido en Pontevedra en 1909, estudou magisterio, era funcionario de Facenda con Bóveda, en Pontevedra, galeguista e membro do Comité de Cooperación Intelectual de Pontevedra, como por exemplo Luciano del Río, que despois foi do Ateneo de Pontevedra, eh, foi xulgado en 1936 estivo encarcerado foi condenado a cadena perpetua por rebelión militar estivo en San Simón 4 anos e mediada a década dos 40 estaba en Madrid io parla este do famoso León de Ordor con Cabanillas, Penzol, Álvaro Gil esta xente e escribiu catro anos cuatro anos a bordo de unha isla en Edicios do Castro nos anos 90 en castelán e logo foi publicado de novo na nosa terra en 2006 eh, a cuestión era que tiña antecedentes penais non, non o reflexa acta pero tiña antecedentes penais e non podía ser membro de ninguna directiva de ninguna asociación evidente evidentemente non? Eh, o círculo o círculo era moi estreito moi estreito de vez en cando se permitían certos espazos si ben é certo que nos anos 40 foi moi dura a represión os galeguistas andiveronse movendo ata o, ata o ano 50 cando fundaron Galaxia e eh, quizás hoxe, inda que seña un contrasentido a gustaría gustaríame preguntarles a algúns dos aquí presentes si eh, Piñeiro eh, fixo cultura só fixo cultura sociopolítica coa cultura como ferramenta ou fixo política propiamente dita pero o mesmo que logo aconteceu eh, nas múltiples asociacións que surgiron sobre todo na primeira metade da década dos 60 pero en calquera caso eu creo que antes de Marcelino Camacho el foi o que primeiro como metodoloxía utilizou o entrismo e utilizou o entrismo no seu con as festas minervais independentemente de que a altura de Miras e Elite Compostela había moita polo medio pero utilizou o entrismo aí para visibilizar eh, os rasgos diferenciais os elementos identitarios eh, dentro dun panorama ermo no mundo, no mundo cultural pero tamén tamén utilizou o entrismo eh, difundindo determinados debates eh, en momentos determinados que logo aproveitando foros universitarios tamén saían a luz eh, a todo o grupo dos, dos rapaces que, que decía él eh, logo fixo unha boa escola de axentes culturais decía con Botino que unha das cousas importantes para os, ao seu modo de ver é que as, as asociacións culturais e a, os axentes que as promovían que debían permanecer na historia contemporánea do país eh? É, bo, é certo. É eh, certo, certo que é así, que ten, tería que ser así. Pero tamén é certo que a escola da que, da que procedían tamén hai que poñela en valor porque mires onde mires mires onde mires e independentemente do que podía vir do exilio dos primeiros 50 das primeiras editoriais que esbozaban eh, eh o, a lingua, a lingua galega en, en publicacións eh, algunha revistiña, etc., Galaxia fundamentalmente, e outros agrates é dicir, aquí podemos ver pois desde, desde as publicacións de Celtia para os labregos a, a algúns laboratorios, aparte de Celtia, que tamén facían propaganda en galego, eh, había cousiñas, cousiñas pequenas e espazos. Por exemplo, leveime unha gran sorpresa cando cheguei á Asociación Cultural e Artística Santa Cecilia de Marín. Material completo, libros de, de fotos, recuperación de todas as cantigas de Mayo en galego desde o ano 51, eh, libros de actas, todo perfecto, e bueno, foi unha iniciativa nunha rebotica onde o pintor galeguista Manolo Torres xuntou a xente preocupada pola cultura para facer cultura en, en Marín tendo en conta o capelán castrense da escola militar tendo en conta algún cargo do movimento que había por ali pero de feito o galeguismo e galaxia que estaba do outro lado da ría viu aquel espazo e aquel furado eh, metese por aí e de repente de repente ah, Ano... 54 Francisco Fernández del Riego conferencia la lectura la literatura gallega actual que coincide con las primeras publicaciones, digamos de Fernández del Riego sobre la literatura galega eh, o Algunos profesores de la Universidad de Santiago como Alonso, Alonso del Real, los distintos extractos del folclore gallego, Carlos París, la filosofía de Carlos Marx. Bueno, poco más adelante, un ciclo, en no 57 estaba anunciado Jesús Alonso Montero, que iba a falar do pensamento galego no século XVIII, de repente desapareceu e foi sustituído por Ramón Lugrís. Nese mismo ciclo de conferencias, sentido e fórmula del humanismo gallego eh, lo mismo esta a conferencia de Lubrís e Méndez Ferrín interpretación gallega del tema europeo de la crónica troiana un ciclo de conferencias sobre temática galega supoño que sería en, en castelán pero dudo que Francisco Fernández del Riego dese desa conferencia en, en castelán. Decir, eu non sei se a enciclopedia galega que di que Francisco Fernández Riego fixo a primeira conferencia en galego aquí na ACI, en Coruña, na Asociación Iberoamericana de Cultura, dixen ben, turismo, a, eh, ah, sí, a Asociación Cultural Iberoamericana, pero non o sei, non o sei. Eh, Si é certo que un ano máis tarde, en 58, hubo unhos xogos florais, que desto hai un traballo específico de Ana Cuña, que ganou, eh, o, había modalidade en galego e castelán, eh, que o de castelán non me, non me acordo que, tamén, era, non sei se Gerardo Diego, Gerardo Diego, e eh, en, en galego Celso Ferreiro quero dicir, que eran espazos interesantes, asociacións que facían e hai fotos, hai un álbum de fotos e ves, pois eu que sei ves ali, pois a Iglesias Vilarete que era galeguista de dereita que era galeguista especialista en música e que levaba varios agrupacións en Pontevedra aparecía Iglesias Albariño aparecía Don Ramón Otero Pedrallo que foi o o mantedor destes xogos florais había eh, estaba Piñeiro estaba García Sobel coas súas respectivas mulleres estaba don o alcalde de Pontevedra don Fernando Figuera Valverde eh? Figuera Valverde é dicir, que son cousas que chaman a atención da mesma forma que chaman a atención ver as misas de Rosalía que digamos era a única celebración que mantiña viva o espírito antes, antes de, os anos 50 e nos anos 50 evidentemente tamén eh, ver, ver as fotos eh, do, do tempo e ver ese, ese aglutinante eh, da misa de Rosalía como manter a chama viva bueno, eh, a escola de, a escola de Piñeiro cos seus, cos seus rapaces foi digamos, o, o primeiro chanzo para estender o asociacionismo cultural. Brais Pinto, non vou decir nada de Brais Pinto, tampouco vou decir nada do, eh, de Manolo Camaño e da Mocedade Galega de Barcelona. É dicir, seguían facendo un trismo, utilizaban as casas de Galicia, eh, penetrando no tecido máis ou menos social que había e tratando de darlle un xiro con certo contido tanto lingüístico como literario, artístico, etc. E tal. Eh, nesta, eu penso que cada, cada asociación das que xurriron en Galicia foron cada un do seu pai e a súa nai e na que había un elemento motriz común eh? que era a preocupación e o desinterese que xa citou desinterese, estamos a referir o desinterese, é dicir, poñer todo encima sin ningún tipo de interese para levar adiante un propósito como era espallar eh, primeiro formarse eh, despois espallar atraer e bueno, xa falarei logo das, das condicións específicas do que, do que foi o facho pero en calquera caso eh, había unha preocupación polo noso con os signos identitarios de país, lingua e cultura propia. Eh, e sempre había algún elemento de tipo protector. Si en Coruña pois foi un casado nieto, eh, que era militar, ademais, eh, abogado, eh, interesado por tal, foi Benchosei en Madrid, en, en Brais Pinto, aquí en Coruña, pois a ponte co gallogadeguismo a través do teu xefe de bufete ah, eh, Marino Dónega que ademais pasou dous anos antes pasou por aí <coughs> Franco Grande que tamén era neno de, de tal eh, e cada unha había tal logo eh, no galo eh, no galo foi diferente porque sobre todo había eh, unha cualificación artística dos que a promovían eh, é plural decir, un, un Masir e un Ventura Cores do mundo da plástica un García Bolaño da, da, da poesía eh, eh, e logo, bueno, dos cinco primeiros promotores non? Que, pero logo eh, quizás algún deles ten medito que saí un pouco a contra de unhas asociacións que prendía, pretendía introducir primeiro pro galaxia en toda a galaxia galega non? e salía un pouco a contra disso e emanciparse tamén, é dicir, naquel momento de emancipación adoles, aos adolescentes ou posadolescentes ou mozos xa feitos e dereitos era un pouco rachar a tutela cambiar o espazo este do seguidismo, do seu e de que todo ten que ser de arriba baixo, etc. tal, buscar unha horizontalidade, revelarse un pouco co medio contra a, o corte de, de liberdades que había. Home, si ben é certo que algúns foron capaces de eh, atinar atinar ou buscar o equilibrio entre o que podía ser legal e ilegal para tirar para diante eh? e penso que o facho o fixo eh? moi asisadamente eh, outras non, non foron así eh, decía que cada un que cada unha ten unhas características e unhas peculiaridades moi propias Home, aquí, antes que estaba falando do teu xefe marino, marino Dónega, aquí tiñades a un Mariñas del Valle que choca moito atopar escritos que o premio o premio de Genaro Mariñas del Valle do segundo do segundo premio Castelao do segundo ano eh, o entregase o, o Facho, por exemplo es decir, ese, ese desprender eh? é, é curioso, non? é curioso Noutros sitios, pois, hai outras pontes, en Ourense hai outras pontes, Ourense está máis tinguido ou non se solta de religiosidade e, bueno, a misa e estas cousas son o elemento de nexo, eh? en Ourense bastante neste, neste nivel as casas parroquiais, as casas parroquiais e os crevos que o pouco deixaron a, a sotana foron elementos dinamizadores, pero o mesmo que os teleclubs Eh, e o mesmo que outros espazos ou outro, outras áreas con certa permeabilidade para tirar para diante e converterse en núcleos de resistencia fronte a dictadura. Eh? non digamos a evolución do teatro propiamente eh? a partir da creación de teatro circo non sou eh, o máis especialista para dicilo eh? que as compañías se mudaron en grupos eh? e entre teatro independente eh, e en moitas cousas máis eh, como a raíz dun conflito en Rivadavia xurde a Brente por exemplo eh, expulsaron uns curas de ali os mozos que tiñan conexión cos curas saltaron, recolleron firmas tuveron os cristos co bispo de Ourense de cuidado pero constituíron unha unha asociación e aos 4 anos con permiso de moitos a Abrantes fixo que fixo polo teatro eh, Asociación Cultural de Vigo tamén é verdade que para poñer en marcha unha asociación había que buscar a xente que non estivese baixo sospeita ¿sí? Hm? para facer o ordenamento jurídico, a legalización, etc. Tal, na rúa para os seguros que hai aquí representantes cualificados seguros eh, buscaron un cura para oficializar a, a legalización eh? en Vigo foron abogados supoño que os, de, os que Jaime Isla Couto, eh, Jaime Isla Couto diría eh? que non estivesen eh, que non fosen sospeitosos eh? Eh, é curioso pero na de, na de, audien, eh, na de Auriense asina tamén aquel aquel que fora conselleiro de cultura da xunta barata que era mestre non, non sei que barata era inspector de ensino pero como se chamaba? non sei, para barata, sí, sí, sí barata, bueno, barata era un asinante de, de Auriense, por exemplo é dicir, que eh, ali arriba na Francisco Lanza xurge polos estudantes de Santiago que queren montar algo ali e tal xa había algún mestre que tamén os mestres tamén son elementos significativos sobre todo na segunda andaina é dicir, cando as asociacións chegan ás vilas a partir do 69 a Brente é a, é a, é a primeira como desde un espazo de liberdade como en Lugo xurde no 66 Valle Inclán a partir dun cineclub eh, apoyado o que podía ser a moderada democracia cristiana daquele tempo eh? incluso chegou a ser eh, eh, o primeiro presidente fora con anterioridade presidente da Deputación do Lugo, de Lugo, o Valle Inclán. E o de Valle Inclán foi de, de casualidade. Mm? E, eu que sei, o, o, cada sitio tiña unhas peculiaridades propias, pero si sí é certo que tanto os do Galo como os do Facho irradiaron, eh? irradiaron. É dicir, eu lei todas as actas de Rivadavia e eu sei que prestaron un apoio logístico e de desenvolvemento moi importante Pardo, Camaño, pasaron por ali e noutras asociacións, evidentemente pero en Rivadavia que é a única que ten todo depositado no, no, museo, no museo de Rivadavia entón está accesible para todo o mundo pero está toda a documentación de, de Abrente moi vamos, moi ordenada, moi colocada e da gusto chegar aquí ao museo e pedir o que queiras de, de abrente que estea a man é fácil de, de acceso digo que esta xente, estes axentes culturais fixeron moitísimo, moitísimo polo país porque eu, ahora se fala de normalización cultural, lingüística e tal, pero eles foron os primeiros normalizadores sen ningún xénero de, de, de dúbidas eh? Eh, normalizadores en, con sentido generoso e viaxando de Ribadeo a Tui como rezaba o programa la de, de, de Radio <laughs> Pirinaica <laughs> sin sin un peso imaginadevos <coughs> eh, a Franco Grande ir dar unha conferencia a Ribadeo desde Vigo eh, sin autopista, sin nada a quedar a dormir ali e o, e o que fora e logo eh, se previeron unha serie de elementos colaterais dentro da vida propia da, da, da que vamos que, que se repite o tema formativo tanto de lingua e de cultura galega actividades culturais tratando de eh, sobrepasar a censura en, en muitísimos en muitísimos momentos sempre que se pudese eh? eh, o facho e, e vou empezar a, a falar do facho porque senón se me enrollo enrollo moito non cenamos hoxe eh, é curioso que Coruña é unha cidade é unha cidade peculiar no ámbito da, da cultura eh, e das artes é dicir, aquí os, as primeiras iniciativas de teatro galego se fixeron nos, nos anos 20 eh, en, en Coruña os movimentos artísticos, os movimentos de urbanistas e arquitectos no tempo da República tiveron un especial eh, relevancia e, e de feito houve unha certa continuidade quitando o pobre de caridad pero eh, o asociacionismo aquel que había na República prendeu, prendeu en Coruña é dicir, antes citei a ACI Coño, a ACI, pois, fixo cousas de certa importancia nas, nas relixas estas que deixaba o réxime eh, e aproveitou, xuntouse a, ao Instituto de Estudos Iberoamericanos e a, e a Cultura Hispánica e foi promovendo unha serie de, unha serie de, de actividades con xente pois, que procedía desa unión de artistas que había, pintores, por exemplo, na, primeira na primeira actividade que, que viu a luz no, no Galo foi a, a exposición 20 pintores galegos. En 20 pintores galegos, máis a metade eran de Coruña. Eh, por alguna razón será. Desde Dans, a Urbano Lugrís, Antonio Tenreiro Fillo, eh, a Belenda, prácticamente eh, a mitade eran de Coruña eh, e había unha certa sintonía había unha certa organización e estes pois foron pois, os que primeiro montaron a AFI ata que rompeu no 57 e tirou do carro González Garcés, Garcés a partir do 57 porque eles pretendían a outra pola pretendía máis o tema social e os bailes e non sei que e non sei cuánto, cando empezara ben 51, 52 e 53 e logo foi un apéndice máis da pola de cultura das festas de Coruña a principios dos 60 pero aí tamén hai un Antonio Naveiro Naveira que fai teatro e mete Don Hange no ano 59 e despois de un mes da estrela de, de, dos vellos en Santiago na Quintana con notable éxito pois o bota na Praza da Coruña un mes despois e fai cousas interesantes en un ciclo de Valle Inclán tamén fai algunhas cousiñas eh, xa non digo nos tempos que corren posteriormente, sin, eh, posteriormente en Coruña no mundo do teatro que é a cidade do teatro en Galicia claramente non? como na, a do cine eurense desde o ano 70 en adiante en que as primeiras iniciativas se fixeron aquí en Coruña e os primeiros directores de cine con un certo con unha certa eh, calidade saíron tamén daqui de Coruña eh, digo isto porque aquí pues, ata as Irmandades da Fala tamén ten, ten relación estreita coa, coa Coruña e moitísimas cousas máis non? e nese sentido eh, o facho eh, xurde porque non hai máis remedio que xurda eh? xurde de, de de mocedade ten amparo e ten ponte co vello, co vello galeguismo e eh, importancia a muller grandísima é dicir, as asociacións prácticamente é dicir Asociación, por exemplo, Cultural de Vigo. Asociación Cultural de Vigo nace no 65 e eu creo que ata anos 70 que forma parte da directiva Mari Carmen San León sí, sí Sí, sí, é vocal da, da sí, sí, diches, diches cursos de galego tamén, sí, sí, digo xo eu, eu no? eu no? Ti e Luz, está as dúas na seis anos ou cinco anos sin mulleres, eh, nas directivas. Rivadavia nese momento tiña tres mulleres entre os cinco anos 69, cinco mulleres, pero no teño alguna, alguna, algunhas cifras eh, eh, por exemplo, no, a metade do, do primeiro ano no facho, a metade eran mulleres, dos 66, 33 eran mulleres. Dos cursos de galego que se deron no facho entre 1964 curso 64-65 e 1972 foron 817 mulleres e 562 homens é curioso no Pachu fucheres capaces de penetrar na sociedade herculina coas dificultades que arrastra que é curioso eh? é curioso porque non foi así é dicir, aquí eh, eu penso que se levou unha, levouse unha táctica moi asuntiva e integradora desde un primeiro momento eu supoño que cun certo rechazo de xente que que podía dar algún xeito eh, mostrarse desencantado pero eu teño algún dato eu falei por exemplo con Xan María Castro que era que era era do grupo de teatro era do grupo de teatro de, de, do que iniciou Manolo Lourenzo eh, e eh, díxome que eh, o PC que, que quixo tamén entrar no, na acción de masas dentro onde hubera xente non? Eh, antes de operar que foi posterior de forma máis cruenta eh, porque arrumbou con, to, <laughs> con todo o tecido asociativo que había pero en todo caso eh, mm, pretendo que haxa por menos un cuarto de hora de debate eh, porque vou esbozando así ideas un pouco desfiadas e podemos abondar ou entrar de cheo nas cousas eh, No ano 66, cando se presentou Camaño, presentouse unha candidatura do que, que era presentada polo Partido Comunista no ano 66 dentro do dentro do, do facho non? Eh, que fixo Camaño eh, integrou a, a Fernando Porto na directiva que era do PC e tirou por diante, é dicir, que había eh, certos visos de entendemento entre partes que non aconteceu noutras eh? noutras hubo hubo rifirrafes de moita relevancia dicir, e picos para arriba e picos para baixo como o Galo, por exemplo eh? que eh, o Galo a principiar os 70 na confrontación co PC o PC saliu pola porta de atrás corrado entre as pernas e se dedicou de cheo ao movimento cidadán de mulleres e tal con, con certos éxitos en algunhas localidades pero Aquí, pois, oi, en Coruña daquela, pois, había o Cineclub aquel dos dominicos, había o Aldebarán que era do, do Frente de Xuventudes, había agrupacións artísticas, agrupacións corais, había un certo movimento de cultura, tamén é certo que a sección femenina e o Frente de Xuventudes fagocitaran, eh, fagocitaran o que é o folclore galego eh, e o tiñan máis ou menos baixo a súa batuta eh, porque é curioso eh, pero quitando o galo que Antón quixo poñer clases de gaita eu non vi ninguna asociación no que se quixeran dar clases de gaita en Galicia é curioso eh? é curioso pero decía que o que en Coruña estas, estes elementos significativos do, do facho eh, chegan a, por exemplo, despois de dicirlle que o estaban facendo mal na, na Real Academia eh, cunha carta eh, dura son capaces de eh, celebrar as letras conjuntamente por exemplo que é, é raro despois de unha confrontación previa que se chega a mellor con Don Sebastián era máis fácil non o sei non o sei pero tamén eh, poño en valor do facho eh, unha serie de iniciativas que tratou de levar a cabo para coordinar actividades nas asociacións que había eh, houve bastantes reunións en la que non frutificaron na, na maior parte dos, dos, das veces que, que se tratou pues, para unificar o, o premio Castelao eh, e eh, que tivera un ámbito de, de todo o país eh, si tivo moito éxito a campaña que les aquela dos, dos autocolantes de galego na escola falemos galego, galegos aquelo foi moi importante que o fixo extensivo ao resto das, ao resto das asociacións né? e foi importante tamén alguna eh, alguna alguna reunión sobre unificación para levar a cabo traballos sobre a toponimia dos sitios eh? tamén foi importante o máis coñecido que se, o que se fragou en, en Ourense e e foi unha constante o promover a necesidade de coordinarse entre elas despois xa ao principio dos 70 veo o tema eh, político máis arduo e aquilo eh, se convertiu eh, nunha loita polo espazo do, do asociacionismo cultural que logo xa que a morte de Franco tomou outras, outras derivas diferentes pero é certo que é certo que eh, o facho eh, chegaba aos sitios eh, tiña e sabía eran sabedores os que estaban bueno, posiblemente a ponderación de Camanio digo a ponderación no sentido de, de persoa xa é dicir, profesional daquela, pardo, que tamén tal, pois que lle imprimirían unha certa contención a, a, a ese activismo da, da, da, da mocedade, non sei. Tamén é verdade que aquí eh, se contouse con xente como Gil Merino, que, que, que de algún xeito proporcionou espazos como a como a, como a Casa, casa da Cultura eh, eh, supono que González Garcés non faría, non faría outra cousa diferente eh? o ciclo de Artesans para a vosa disposición tamén para poder promover actos é dicir, eh, logo viñeron as caixas de aforros con espazos tamén para poder eh, que estando nunha capital quer dicir, facilita bastante as cousas pero é certo que indicadores como o número de asociados foi moi importante é decir, sempre foi para arriba o pico é dicir chegar a facer os concursos que fixo o, o facho é dicir, tanto de teatro teatro infantil desde 68 eh, perdón, teatro infantil non <laughs> o de conto no 68 e o teatro infantil no 72 pero que logo os contos puderan sair a, a luz pública na voz de Galicia eh, os domingos naquel suplemento cos dibuxos dos nenos por poñer un exemplo eh, por poñer un exemplo eh, pros nenos e dos nenos é dicir, o máis que é, é, foi moi importante foi moi importante e eu eh, penso que hoxe por hoxe o mero feito de que podades celebrar un, un 50 aniversario es eh, de sacar su sombrero. Muchas gracias por la vosa atención. Temos 10 minutos para hacer un quiero preguntarte un un Sí. sí. Es, un, es un de, de Emilio Corral. en cánticas da terra xira para atrás e de volta é dicir, non había ah, campaña pero ti te acercabas a cantidad da terra se querías cantar ou bailar ou, o tocar a vez se daba clases eso yo, yo afirmo que ah, no, no, no. <laughs> e eh, no nunca fun de cántidas eh? Xa. eh despois eso que te quería dicir que non estaba Sí, o que pasa que a mellor non podían publicitar, pero ali se acercaba calqueira o que pasa. Además, que se chama gaitero. Entonces, estaban clase de gaita gratis, eh, eh, como cantar de coro o a boa xente de Monte Alto que, que sería e non, porque non valgo para nada de iso, que, bueno, pois ajudou axudou a, a salir de randa. Eh, despois, tamén outra cousa, a vida foi aquí, pero xa está aí tamén. Aquí había un festival de, eh, bueno, folclórico, pero non da, da palanche, sino de coros e tal. Era na Praza da Vargas. E non, así dando tanto que tal, o no, o no, eu penso que o himno, por lo menos eu que por primeira vez, como consecuencia de eso cantaban, cantaban mitad. Uh -huh. Es decir, que eh, es falo das minhas experiencias, eh? non te estou parando no, no, no, no, sí. porque non investiguei nada. No, no. Eh? Eh, e depois aquí tamén vou te falar meu padrinho, que ven a familia de músicos, aunque sea eu un trago para música, ¿no? Pero meu padrinho era compositor, eh, escribía e tocaba tal. No ano 60, que eu teño que se pode enviar unha fotocopia, publicou un libro de contos ensemblistas unido a partituras que facía, creo que te mostré agora, unido a partituras de música de muñeiras e cosas así, ¿no? O sea, e que había un mundo, al menos medio calado así, es un tipo que nuestro barrio non era pero a zona de Monte Alto activo e ti que traballas en, en asociacións sa, saindo un pouco de, do cultural naquela época nos barrios había moito asociacionismo deportivo que é un, un xeito de quitar os rapaces de eu, de rana, cando che ao facho eu, joder, eu iba as verbenas se comía podrida rompíamos a verbena, un baile, andamos a hoxe, o sea, non te estou inventando nada. É un xeito divertido, non? A mí non me dixo por primeira vez por, por política, me dixo a mí por armar un tío, con as policías, e, aí, bueno, é ah, o que... Entón, foi que non quitaba, non? Teñen un equipo de fútbol, e como é maniño para o fútbol, a voceo, dixemos, o club de mate está ali, o actual presidente, o, o estaba, eh, levaba moitos rapaces para facer os nadadores, había, esa de, e se preocupaban os, esa asociación, por claro, os barrios eran sí. niños de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, de, Quiseram decir que iso había que no, mira, que eu mellor expresé mal eu decía dentro das asociacións culturais eh, digamos que non había clases de canto nas, ah, nas, nas, é que eu abordo o tema das asociacións culturais claro, como non había eh, eh, bueno, podo, podo che dicir nos sitios de Coruña no, no, on, no, no, onde había clases de gaita digo che, pero había 10 ou 12 sitios Vale, no, pero, pero, sitios, eh? pero é curioso é curioso que nas asociacións precisamente eu penso que con, por unha actitud de rexeitar que o, franquismo, que o franquismo bueno, aquí, aquí o, o, o folclore galego era rei de piano si eran os festivales de España aí, aí, eh, eh, era, o que era o que o que merimaba que fomentaban claro, claro, claro, claro, claro pero, pero fora, fora disso e claro eh, había de todo opción novas o que pasa que hubo vamos a ver, o que hubo hubo un, hubo un proceso a partir dos anos 40 que, que non se podía fazer os cadros artísticos empezaron a asimilar certa cultura Eh, certos elementos folclóricos pero con pasta do Estado e entón aí hubo unha simbiose hubo unha simbiose que tirou para diante é dicir, que se poden citar obras que, eh, que hasta a mitad dos 50 buscaron obras e en, en Santiago eh, cantigas de agarimos ao final no, no, a primeira esa foi no 61 a primeira obra a primeira obra de, de, de, dos eh, medios en galego eh? despois xa pero até ese momento até ese momento eran os cadros artísticos cantigas de agarimos eh, o can, eh, cantigas da terra perdón aquí, cantigas de agarismo e tal que había, pero nesas actitudes culturais non ah, había ninguna en ninguna, en ninguna pero era unha actitude de rexeitar a, a cultura galega o folclore galega claro, claro, claro o tema do, non de deporte claro que sí, o tema do deporte pero tamén o tiñan eles é dicir, o profesor de educación física daba política e era dirigente sí, bueno, sí, sí, pero, pero no instituto pero o problema era no, no, no, no, andamos na calle porque nos pais traballaba e claro, aos 12, 13 anos a menos antes, estaban eh, ali, e e pelea che se saló con tres que está nesta falla y e punta que está chamada pero para se disculpaba realmente non es unha forma. sí. ¿Alguien, ¿Alguien quere facer alguna pregunta ou, ou alguna intervención que sodes vos os que máis sabedes sen dúbida no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, as entidades deportivas para alcanzar a Entón, además de deportivas, ten cultural. Xa que estás aí, as forzas da oposición, aceptaron fundamentalmente o PP, e hemos tomado, e hemos tomado todo este tipo de, de tema. ¿no? Pero digo que un presidente anticultural dentro da zona de alta, e depois un presidente das bendiciones de de família. Nós lutamos muito por ter do Pleno de Salud, por exemplo, uma vez por día. Activamos a Manolo Lourenço, representando unha obra de Tanto Brecht, no título, onde en todo o a todo mundo. Protestei. Pero é curioso, eh? non é? Sabina, sí, sí. que a mí me, costou levarlo ao goberno civil un legato de espaldas un pouco onde me e que, que sabe a min claro, porque levar as salidas o que eles sabían un se enterado de que eran salidas por Javier e, e fui tamén ya tamén pero eu non formaba oposición evidentemente insisto que é difícil con outros partidos de oposición en outros sitios pues, facían como como outra simpatista pero é curioso o caso de Ferrol é a única cidade de Galicia que non se constituiu unha asociación do corte das que se foran que foron constituídas antes ata 1976 o Ateneo de Ferrol e Medulio son dos 76 eh? tamén é dos 76 Alexandre Bóveda sí. e tamén é unha historia que está por explicar e alguén explicará algún día pero eh, o de Ferrol Caranza Bretón Bertón a asociación eh, Perdido FM era periferia e hasta os anos 70 nada hasta os anos 70 en Perdío e Feme nada de cultura eh? claro, hasta os anos 70 eh? estou falando dos 70 e Ferrol era unha cidade de moita envergadura que pasa? era clandestina a cultura o PC eh, bueno, no PC vos encargaste de facer a clandestina de barrio para unos cantos

Sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, a partir de los 60. No, no. Vamos a ver, joder. Sí, hombre, vamos a ver. Estou estoy diciendo que en Berlío y en Fene, constituidas como tal, es decir, é a conversión que pasou en muitísimos sitios, en, en, en Porriño, en, en Carvalho, en muitísimos sitios, que o que eran liceos recreativos, eh, foronse adaptando e permeabilizando a cultura galega a promoción cultural e a unha serie de cousas pero que non callaron hasta pasado o ano 70 é o que digo e logo nos barrios de Ferrol se pone o concerto que organizou Bertón de Voces Seires no ano 68 xa o sei xa o sei e aí ao concerto e tal e cual foi moita xente pero as conferencias debían ser como a mesa camilla de, de Piñeiro algo, algo más, ¿eh? ¿no? <laughs> pero, pero bueno, máis cousas. Bah, parece que para hoxe xa vamos todos eh, xa que xa <laughs> que aquí o <laughs> señor Mugelán falou tanto de Piñeiro Eu lembrarlle simplemente unha cousa que tiña don Ramón tamén sempre na calle, que era que cando aparecía por ali eh, subía a, a, a, a, a donde estaba don Ramón e tal, eh, ta, era un tal Carvalho Calero Uh -huh. Entón ali, para evitar que falara e todo máis, Carvalho Calero estaba quemado, Então todos dicevamo Carvalho Calado, chegou Carvalho Calado. Ese <laughs> era o que... Mira, iba te, iba che comentar, no, no, non era facer nada, eh, simplemente era contar. Círculo Mercantil Industrial de Fene, o que che decía, logo houve unha reconversión. No ano 73 incorpórase a celebración das letras con varios actos, ciclos de conferencias, exposicións e tal e cual, eh, Pérez Parallé, que logo foi presidente da Comisión de Cultura, foi o que organizou Semanas Culturais desde 1976. E logo, eh, nas letras dos 70... Círculo de Caribe. Círculo mercantil eh, Ah, estaba che falando do DEFEN Estaba che falando do DEFEN E nas letras do 76 fixeron unha semana cultural con misa en galego Conferencia de Sebastián Martínez Rico Mercado Libro Galego Mostra de actuación de Toxos e Flores de Ferrol en o círculo de Perlío En decembro do 74 O máis significativo que é isto un, Hai un cartel en galego que, perdón eh, unhas conferencias de homenaxe a Castelao e que Beiras falou de progreso industrial e benestar en Galicia. E logo, por ler poemas non autorizados na súa intervención no 74, García Bolaño foi multado con 15.000 pesetas polo gobernador civil eh? e tiña un grupo de teatro galego pero xa digo, a partir do 70 non, non, a mi tamén, pero establecer una familiarismo, ¿sabes? Xa, xa, xa. Pero é, hai actividade moito antes. A primeira persoa que pisou o tipo de barrio, sabe, insisto, o foi González Casanova, o catedrático de... Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, sí. Prenderon a primeira vez, eh, yo corrigo porque escribían cando nos paviaron un proyecto importante sobre os dereitos humanos fundamentales que eso fue no ano 68. Bueno, pois, pois, eso escribeu e eu fui a Santiago para e por eso se igual que antes do antes 70 se fixeron cosas e, e, e como a política, entonces tuvo brillante idea con o Santorio de decir, oye, mira en vez de, de, de decir derechos humanos fundamentais para o seu comprende sobre deberes humanos fundamentais Pero unha charla minoritaria, non? Sí, sí. Claro, tamén é, ver, tamén é verdade que a historia tedes que eh, de algún xeito a chegar xente como aquí cousas porque na prensa non sabía se estaba prohibida pero si saliu, por exemplo eso mesmo que pasou aquí organizado polo Facho que só pudo falar Manteiga e Espiña Gamallo González Casanova non pudo falar e, eh, eh, eh, eh, o abogado o abogado eh, Álvarez Blasquez, que tamén no, ah, estaba nese ciclo, tampouco pudo falar. Gándara, eh, Gándara. Álvarez Gándara, perdón, hombre. Álvarez, Álvarez sí, sí, eh, Álvarez Gándara, que era presidente en Vigo, Alfonso, sí. eh, pero publicaron un libro que foi das cousas que mellor fixo o facho, con un diseño de Isaac Díaz Pardo, un libro impresionante sobre os dereitos humanos naquel ano. Sí, sí. Para cuatro idiomas. En cuatro idiomas, sí, Sí, En cuatro idiomas. Bueno, muy bien. Pues nada más.